заледеніле море лежало нерухомо. Ледве помітною громадиною темнів острів місячної ночі. Карові здалося, наче там блимає слабенький вогник. Можливо, норвежці заночували, подумав він. Мабуть, там і наші делегати. Тишу, що панувала навколо, порушували часом лише кроки вахтового на капітанському містку. Вахту стояв ков'язін. Кар зазирнув до нього, сказав кілька слів, спустився по трапу вниз і, пройшовшись по спардеку, зупинився на кормі. Тут він стояв довго, милуючись із льодового пейзажу, чекаючи, доки на заході сховається місяць. Його думки попливли в історію найвидатніших полярних подорожей, зимівель серед плавучої криги. Потім думки відірвалися від давніх часів перейшли на історію свого пароплава, і вийшло так, що він сунув руку в кишеню і витяг ту норвезьку люльку, яку знайшли після пожежі. Котрий уже раз і тепер знов, глибоко замислившись, розглядав він її. Його задуму порушили слова, промовлені по англійському. Вибачте, капітане, дозвольте потурбувати вас. На якийсь момент Кар завмер, слухаючись у ці слова. Потім з блискавичною швидкістю обернувся. Перед ним стояв Ельгар. Кар метнув очима по сторонах, шукаючи, хто звернувся до нього по-англійському. Але крім норвезького матроса, не побачив нікого. Матрос легка похилив голову і повторив по англійському Вибачте, капітане. Я маю сказати вам щось дуже важливе. Жодним рухом не виявив кар свого здивування з того, що норвежець знає англійську мову. Стоячи так само вільно, він відповів по англійському ж я вас слухаю. Здавалося, норвежець мовчки схвалював цю витриманість і зовнішній спокій радянського моряка. Капітане, я мушу вам сказати що шкіпер Ларсен із своїми людьми готує напад на ваш пароплав. Напад має відбутися цієї ночі, час нападу по заході місяця. Сигнал, що стверджує це вирішення, ото ледве помітний вогник на березі. Звідки це вам відомо? Я і Карсен мусили взяти участь у цьому нападі. Наше завдання зручного моменту замкнути двері з кубрика на палубу. Потім нападаємо на вахтового і зв'язуємо його. Але ми передумали і не хочемо допомагати авантюрі шкіпера Ларсена. Що ж ви радите? Боронитись. Але так, щоб по можливості не вчинити шкоди команді Ізберн. Команда обдурена Ларсеном і Ландрупом. Дякую вам, сказав Кар і простяг руку Ельгорові. Вони міцно потиснули руки один одному. Ви добре володієте англійською мовою, зробив Кар комплімент норвежцеві. Десять років плавав гарпунником на англійських китобоях, відповів той і додав, але вам слід поспішати. Ходімо, запропонував Кар. Треба попередити товаришів. Вахтовий. крикнув штурман. Бути уважним. Єсть, долетіла відповідь Ковягіна. Кар спускався в кубрик. За ним ішов Ельгар. У лівій руці капітан все ще стискав таємничу люльку. В їдальні їх зустрів блідий і схвильований Карсен. Вершомець спокійно латав совик. Розділ другий. Боцмане, звернувся Кар до вершомета покликати сюди всіх людей швидко. Мисливець любив, коли його іменували новим для нього званням. Єсть, відповів він, негайно підводячись із за столу. Відкрив двері до кубрика, гукнув підводься, всі до їдальні швидко. Прощаючись з першим сном, заметушилися моряки. Вершомець стукав у каюту за пари й торби. Карсен, ви знаєте англійську мову? звернувся Кар до другого норвежця. Ні, не знає, відповів за нього Ельгар. Блідий Карсен підійшов до кара і щось із запалом заговорив.